А, ова вечерашна тема ја насловив како кој ќе се одржи. Сеќавате имавме една со сличен наслов кој ќе обстане, кој ќе остане. Нели кога зборовме за остатокот, нешто сличен наслов, а дури може и да го сменам, не знам, се уште се мислам, меѓутоа еве, кој ќе се одржи? Отвориме во Откровение 6 глава, повторно во контекст на последните настани. Откровение 6 глава. И читаме од 14 до 16, ќе опочитаме и 17-тиот, ама малку подосна. Значи, последните три стика од оваа глава, првен двата, па после подосна и третиот. И последниот. И небото се истрга како книга што се свиткува. И сите гори, и сите острови се помести од своите места – како речник. Ова е последно време, последно не, не може по-последно да биде, ова е шестиот печат. Отварањето на шестиот печат, погоре ако читите од 12 стих, нели, звездите паѓаат, и замислите си, небото ќе се истрга како книга, ќе се свиткува, и сите гори и сите острови се поместија од своите места. И што се случува? Понатаму вели, и земните цареви, и големците, че можеме да кажеме дека ова, ова се однесува на оние 10 цара во Откровение 17 глава, кои што ќе се зацаруваат за еден час, тој е новиот светски поредок, нели? Царевите, големците, трговците и така натаму читавме минатиот пат во Откровение 18 глава, војсководците и богатите и силниците и секој роб и слободник се сокрија во пештерите и во горските каменјари, Значи 14, 15, 16 и 17 ќе го ставиме за после. Значи. Три стига читаме. Велејки им на горите и на карпите, паднете врз нас и скрите не од лицето на оној, кој седи на престолот и од гневот на јагнето. Интересно, овде имаме луѓе, мокни, богати, силни војсководци, цареви и така натаму, кои што разговараат со карпите. Полуделе, а? Меѓутоа, нема каде да се сокријат. И сметаат дека, знаете како што слушаме често пати, па дори даваат на овие неко од каналиве дали хистори кои беше таму, или дискавери каде што се укупуваат, се спремаат, <clears throat> подземни некои сокровишта прават, во случај на, не знам, било какви неволи, може би нуклеарна војна и така натаму. Слично на тие, овие велат паднете врз нас. Зошто? Да се сокријат, сака да се сокријат од Господовото лице, од лицето Христо, Христос доаѓа. Не дај Боже да ние сме, да бидеме во оваа група. Јас верувам дека ние сакаме да го гледаме Христовото лице. Сакаме да се угледаме. Секавате ли како Јован се преобразил? Гледал <clears throat> на постапките на Исуса, неговата добрина, неговата понизност, пост, значи како постапувал према нив и према сите други, и дозволил, го отворил срцето за влијание на Духот Свети, за да може и да биде променет. Значи, гледаме група на луѓе кои што се кријат од Христовото лице. И прават се што можат за да се сокријат од Него. Се секјавате ли кога прв пат во Библијата некој се крие од Господа? Да, на самиот старт да отвориме трета глава Битие. Вообичаено таму вика приквечер, Господ доаѓал, Господ, Господ обштел, разговарал и се дружил со Адам и Ева. Тоа било вообичаено, но се до оној ден кога Адам и Ева го направиле гревот, и што се случува сега, голема промена, Реков ми минатиот пат, срам, како последица од гревот, страв, читаме од 7 стих, трета глава Битие, Тогаш на двајцата им се отвориле очите и се гледаа дека се голи. Сплетоа смоквени лисија и си направија прегачи. Срамот да си да го покриот. Тогаш го чуја гласот на Господа Бога и на наместо да притрчат, да му притрчат во пресред, се случува нешто друго. Кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец и се сокрија. Човекот и неговата жена пред Господа Бога меѓу дрвјата во градината. Господ го, Бог го повика човекот и му рече, каде си? Тој одговори, го чув твојот глас во градината, се исплаши. Каква промена направил греот? Зашто сум гол и се сокрив. Адам и Ева се кријат од Господа. Адам и Ева се кријат од Божето лице. Зошто? Која е причината? Многу едноставно прашање има едноставен одговор. Да, добро, тоа се се последици. Страф, срам. Меѓутоа, главната причина е заради гревот. Заради дрвото, како што рече Трајче. Заради направениот грев. А ова другото се е последица на гревот. И виде, да не ме свати само погрешно, има исклучуци, секојаш има исклучуци, гјаволот наоѓа начини како да да ве обесхрабри, да ве разочара, не знам што, за да ја напуштите црквата, а полека-полека може да се случи, и не дай Боже, да отидете од Господа. Повеќето од луѓето кои што ја напуштаа црквата, кога би имале вие прилика да можете вака, нели, малку подлабоко да навлезете, ќе сватите дека во прашање е греф. Гревот е тој кој што разделува. Меѓутоа, не мора да значи, значи има исклучуци, ја не велам за сите, повели раде. Точно така. Значи, иницијативата е негова. Ма него му фали тоа дружење, кој што го имале секој ден. Да, да. Меѓуто тоа е любовта. Значи, како што кажав, повеќето од луѓето кои што не доаѓаат во црква, во суштина, се соочуваат со некој греф. Но не мора да значи, јас реков, пак, гјаволот е тука кој што става сопки и може да ве разочара и многу лесно да, да отидете. Еве, Адам и Ева не сакат да се сретнат со Господа, откако направили греф, а предходно им било радост. Им бил мил тој глас кој ќе ослушнали. Но не е повеќе таха. Имаше една мудрост која што вели А, вика, луѓето вика, не идат во црква не затоа што црквата им е а, не затоа што се далеко од црквата, туку што да тоа што се далеко од Бога. Значи, далечината не представува проблем. Колку и да, е, да сте далеко од црквата, ако сакате, ќе дојдете. Еве, еве, еден, мислам, ќе видиме преку неколку стиха, во Исаија отворете во 59 глава. Познати се овие стихови, Исаија 59. Од 1 до 4. Не, не е прекратка Господовата рака за да спаси. Че Господ сака да спаси. Не е сега дека му е кратка раката, не може да не дофати, не знам, понорот е толку голем или не знам што. Ниту увото му заглубна за да не чуе, често пати се молим и како да не не слуша Господ. Не е глув Господ, не е како оној Бог на на Кармил, на оние Вал. За Вал станува збор. Кога, нели, Илија ги исмева им вели, ај, викате посилно, може да спие, може да не ве слуша добро, така натаму, така натаму. Не, Господ слуша. Господ не е глув. Значи, увото не му заглувна за да не чуе. Туку вашите беззаконија создадоа разделба. Гревот е проблем. Меѓу вас и вашиот Бог, вашите гревови го сокрија неговото лице. И тој веќе не ве слуша. Зашто вашите раце се облеани со крв, вашите прсти со злостори, така натаму и така натаму набројува еден куп гревови и зли дела. Че гревот предизвикува разделба и самите ние немаме желби и не сакаме да, да се видиме со Господа. Значи се криеме од неговото лице. Тоа е последицата, уште кај Адам и Ева го гледаме, и тоа е само природна последица на оние, кои што ќе останат зли до крајот, кои што на крајот бараат да бидат значи, покриени од карпите и од камењата, за да не се видат со Христа. Име страф, затоа што цел живот тие живееле така, че го барале Христо, Христовиот лик. И сега во Откровение 6 глава се враќаме и го читаме последниот 17 стих. Видете какво прашање поставуваат овие злите, кои што побарале да се сокријат, да ги покријат значи, камењата и карпите. Вели, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев и кој може да се одржи? Кој ќе се одржи? Кој може да се одржи? Едно легитимно и сосема во ред прашање кое што е прашање поставени до нас денес. Кој може да се одржи? Дали ние секој дневно го бараме лицето Господово или пак се криеме од Него? И ако се криеме од Него, зарем би очекувале да, кога ќе дојде тој ден и страшен, со радост ќе очекаме да го видиме и да го дочекаме. секако дека нема да биде тоа случај. И Давид во 24-тиот псалм се обидува, се дава одговор, го поставува истото прашање, слично прашање, во суштини е исто. Значи, преводот само тука може би дава печаток дека е поинакво прашањето. 24-ти псалм, 3 и 4 стих. Кој ќе се искачи на Господовата гора? Значи, псалм 24, 3 и 4. Кој ќе се искачи на Господовата гора? Кој ќе застане на Неговото свето место? Кој ќе се одржи пред него? Кој може да, да се одржи пред Господовото лице? Кој што нели оган кој што, кој што гори. Оној, знаете се, оној кој има чисти раце и невино срце. Продолжува понатаму, иако на овие две карактеристики се ми вели, кој не ја предаде својата душа на суетата и кој не се законува лажно. Кој ќе се одржи? Кој ќе застане на неговото свето место? Оној кој што има чисти раце и оде не се мисли на оние <laughs> кои што се од некогашната партија на Петар Гошев сеќавате, па кога настапуваше со оној слоган со чисти раце. Па му ја брише она Ч буквата, па со исти раце. <laughs> значи, со чисти раце и со невино срце. Што, што На што ја асоцира кој се спомнуваат раце во Библијата, еве посебно во овој контекст, значи човек со чисти раце. Кој е тој човек? Како е тој човек со чисти раце? Тој што се ги мие секој ден редовно, не знам што. <laughs> кога се спомнуваат раце, еве како и во Откровение, зошто се става жигот на зверот на, на, на раката и на челото? Што асоцира раката? на дела, она што го работиш, дела. И не би бил целосен стикот ако беше ако гласиш само со чисти раце. Значи, вие, на вас делата може да бидат чисти, може да бидат изворедни, може да храните гладни, може да примате а, боси и голи и така натаму и се, но дали имате невино или чисто срце во превод исто? Зато што ако таму внатрешноста е во ред, ако срцето е чисто, тогаш и, и раците ќе бидат чисти, и делата ќе бидат чисти како што треба. Чисти раце и невино срце. Исаја 45.22 Че, значи, видовме како Давид дава одговор на ова прашање што злите го поставуваат, кој ќе се одржи. Кој може да се одржи пред Господовото лице? Исаја 45.22, еден убав стих, Господ се обрати и вели, обратете се кон мене, за да се спасите сите краишта на земјата, зашто јас сум Бог и нема друг. Обратете се кон мене, покајте се, свртете го лицето свое кон, кон мене. Нема што да се плашиме од Господа, затоа, како што кажи брат че Господ може да го сврте, сврти лицето и да замени и готово да заборави на Адам и Ева и на земјата и крај. Не, тој тргнал да ги бара. Господ и ден денеска го бара изгубениот човечки род. И секој од нас, кој ќе паднеме во грев, кој ќе сгрешиме нешто. Тој е тука и вели, обратете се кон мене, сврти се кон мене, вели. Така ќе се спасиш. Зошто е потребно <laughs> да се свртиме кон него? Зошто е потребно да можеме да гледаме во неговото лице, а не да се плашиме неговото лице? Еве ќе видиме. Второ послание до Коринјаните, 4 глава, 6 стих. Сега тука се овие на некој начин клучни два-три стиха. Второ послание до Коринјаните, 4 глава, 6 стих. Познат стих исто така. Зошто Бог кој рече светлина да засвети од темнината. Тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христа. А што имаме во лицето на Исуса Христа? Што гледаме во лицето на Исуса Христа? Спомната е Божјата слава. Што е Божјата слава? Ајде сега да не одиме во Стариот Завет, тоа е познат. Таму во книгата на излез. Мојсей кога бара да, да го види Господа, Божјата слава е Божјот карактер. Ако го гледаме во, Божието, во, во лицето на Исуса Христа, ако гледаме во Неговиот живот, ако го студираме, ако го проучуваме Неговиот живот, ако се дружиме со Исуса Христа секој ден, ние го гледаме тука Божиот карактер. И гледајќи во Него, ке се преобразуваме тоа што го вели стихот во второ Коринјаните 3.18, малку наназад, у стари на истата страна е во Константинов, значи, читавме второ Коринјаните 4.6, 3.18, вели, а ние сите со откриено лице, че без срам, без ништо, со откриено лице, ја одразуваме Господовата слава. Е сега, ако има некој овде, или ја би можел да го побрам, овој стих е тука малку непотполен, во овој превод, не знам зашто, испуштиле многу битен дел, така ќе го најдам во ревидираниот превод, Три осумнаесет, Ние пак сите со откриено лице како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик, од слава во слава, како од Духот Господов. <clears throat> Значи, со откриено лице, кога ја гледаме славата Господова, се преобразуваме во истиот лик. Зошто вика овде лик? Па огледаме гледаме Христовиот лик, како што прочитавме во 4.6. Од каде да црпиме, го црпиме познавањето за Божјата слава? Го запознаваме Господа. Кој е, што е, каков е? И гледајќи во Него, во тој лик, гледајќи во Божјата слава, се преобразуваме во истиот тој лик, од слава во слава. Нормално, во сето тоа има а, неверојатно важна улога Духот Свети. Тој ја прави таа обнова. Е па сега, како го поминуваме времето? Како ги поминуваме деновите? Дали дружеки се со Христо Гледајки во Неговиот лик? Ако тоа го правиме, тоа шпо, тоа ќе ни стане и навика и Природно е да после кога Исус ке дојде, со озарени и срекни лица го дочекаме, без страх. Не да бегаме како Адам и Ева кога сгрешиле, или да велиме како злите, <clears throat> нека паднат и карпите и планините врз нас да не покријат. Кој може да се одржи? Да бегаат и да се кријат од Христовиот, Христовиот лик, Христовото лице. Ако се секјавате минатиот пат, <clears throat> кога зборувавме за Откровение 18 глава за Вавилон, како започнува први 18 глава во Откровение. Потоа видов друг ангел како слегува од небото кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Што читаме 2 Коринјаните 4.6? Што читаме? Зашто Бог, кој некојаш заповеда од темнината да изграе светлина, тој ги озари срцата наши, за да биде познаен познанието на славата Божија во лицето на Исуса Христа светло. Значи, Господ засветлува во нашите срца. Господ ги осветлува нашите срца. Ние доаѓаме до спознавање на тоа кој е Бог и каков е Бог на Божиот карактер, Божјата слава, А тоа како најлесно? Гледајќи во Христовиот лик, гледајќи во Христа. Огледувајќи се на Христа. И рековме дека, значи, видите на крајот, она група на остаток, оној остаток, ќе осветли целата земја. На кој начин? Гледајќи во Евангелијето, меѓутоа пред се, а, покажувајќи го оној исти лик, Христовиот лик, на тој начин ќе се осветли земјата. Затоа што остатокот ќе го одразува Христовиот карактер, И читавме тогаш, многу добро се вклопа овој стих, Авакум 2.14. Значи, во книгата на малиот пророк Авакум, втора глава, или Хабакук, во овој превод, два 14. Да. Хабакук 2.14 зашто земјата ќе се наполни со знаењето на Господовата слава. Аха. Откровение 18.1, Авакум 2.14, много слични стихови. Земјата ќе се исполни, ќе се осветли, ќе се наполни со знаењето за Господовата слава. А тоа го наоѓаме во Христовиот лик, гледајќи во Христовиот лик. За да На тој начин и така на крајот, која ќе дојде оној ден Господов, не се плашиме и не велиме како злите, нека не покријат планините и камењата, туку радосно ќе го дочекаме. Затоа реков, многу е битно како го минуваме секој ден. На што размислуваме? Кај ни се мислите? Секавате во утринските стихови читате. Колко е битно, што размислуваме и кај го задржуваме нашиот ум. Читаме во Патот кон Христа и со ова ќе завршиме во 7, на 71 оригинална страница или 56 страница од овој превод. Меѓутоа памтете 71 оригинална. Внимавајте, ова е многу мокен цитат, како и многу <laughs> цитати од Елен Вајд во Патот кон Христа, прекрасна книга. Кога сме окупирани со себе, се се нашле некојаш окупирани со себе. Размислувајќи за неуспехот што сте го доживеале кога сте паднале, не знам, на, на некоја слабост, по стоти и не знам кој пат. Кога сте, сме окупирани со себе, нашиот ум се одврќа од Христа. А кој го сака тоа? Дјаволот. Че дјаволот има цел да не заокупира со самите себе, да не гледаме на Христа, да не гледаме неговиот лик. Од изворот на силата и животот. Христос е изворот на силата и животот. Затоа, сатаната, внимајте, постојано се труди. Колку? Постојано се труди. Постојано. Што се труди? вниманието да го одврати од Спасителот и со тоа да ја спречи заедницата и врската на душата со Христа. И како го прави тоа? Спомнува тука 3-4 работи Елен Вајт на кои што треба да обрнеме внимание. Како тоа гјаволот го одвратува нашето внимание, на што го насочува и на тој начин успева да ја <clears throat> прекине она заедница и врска со Христа. Место да гледаме на Христа, на Христовиот лик, ние го одвраќаме погледот. Еве како. Задоволствата на светот, прво нешто. Второ, грижите и несигурноста и жалостите на животот. Овде колко многу, мож, можеме да збориме. И сме зборували, немаме ни толку време сега. Чи значи, задоволствата на светот од една страна, светот во кој што живееме задоволства, колко што и душа сака, како никогаш порано. Се има. Се на дофат вие, на рака, на, на око. Грижите и несигурноста и жалостите на животот. Колку пати овде паѓаме? Значи, ова се трњата, ако се кјавате, нели, параболата со земјата, на семето каде паѓа, трњата, жалостите за светот, грижите за светот. Па што ќе биде, па како ќе биде со мене, па не знам, со синот мој, па со керката, па ова, па она. Било што, еден куп причини има за грижа. И сега внимавайте, маните на другите или вашите собствени мани и недостатоци. Колку често паѓаме во ова? Се бавиме со маните на другите, ги анализираме луѓето и нивните недостатоци. И дјаволот со тоа успео да го одврати, да не одврати од Христа, да ја прекине заедницата. Внимавајте, ова е сериозно се бавиме со маните на другите или со собствените мани. А како што рече Раде пред малку, мани има секој, почнувајќи од самите нас, па таму до последниот. Сите. И сега ќе ни влезе некој во фокусот, не знам, брат, сестра, и б, дома, не знам, се за тоа збориме. Кај е Христос тојаш? Дјаволот успело да ја прекине таа заедница. Кој ни, кој ни е нај, најдобриот пример? На кого треба да се угледаме, ако не на Христа? А кај Христа нема да најдете мана. Ама, е, тоа е човечкото, <laughs> ние како да, како да сме... Такви сме едноставно, бараме мани, се лепиме за маните, сакајки да покажеме колку сме ни е подобри од некој друг. Значи, ни тугите мани, ни нашите мани не смеат да ни го одвратат вниманието. А тоа е тоа што гјаволот постојано го прави. Значи, постојано се труди на овие неколку 3-4 работи. Тоа се вели предмети на кои тој, <clears throat> гјаволот, на еден од нив или на сите заедно сака да ги сврти нашите мисли. Немојте да ве заведат неговите лукавства. Мнозина кои навистина се совесни и кои сакаат да живеат за Бога, тој мощне често ги наведува да се занимаваат со своите мани и слабости и така, одвојувајќи ги од Христа, се надева дека ќе, ќе, ќе, ќе постигне победа. Че значи, немојте да си го трошите времето, задржувајќи се на своите мани и слабости, или задржувајќи се на било чии мани и слабости. Гјаволот ја постигнал целта. Значи, поентата е, ние треба да гледаме на Христа, на Христовиот лик. Таму да црпиме силата, а, таму добиваме знаење, познавање на Божјата слава, на Божјиот карактер и гледајќи на него, со посредство на Духот Свети, се менуваме. Од слава во слава и се случува таа преобразба кај нас и се случува ново, наново враѓање, она што не му било јасно на Никодим, <clears throat> иако учител, а може би и ден денеска се уште не ни е јасно. И нам. Нека Господ ни помогне, ако не ни е јасно, нека ни разјасни, И имајте го ова на ум. Немојте да си го трошите времето за вакви работи. Што читавме на крајот. Гледате на Христа и само така можете да успеете. Да бидете срекни, да имате мир, да имате радост. Нека му е слава на Господа. Амин.